Hartelike goeie middag aan allemaal wat ingeskakel is. Dank jylle jylle ingeskakel is en ek hoop jylle gaan vandag die program geniet. Dit is een wille ene, sal ek sê. <laughs> Hierdie inleidingsliekie van ons was, ach, dit was een kleterliekie gewees in vergelijking met wat daar op vandag sy program wacht. So, as jylle op en wakker wil wees, dan moet jylle verder luister. Dit is uh, rock and roll en dit is uh, jive en dit is, ja, dit is party muziek wat ons vandag vir jylle op het. En ja, om jylle in die naweek luim in te kry. Om jylle nou een voorbeeld te gee, gaan ons nou afskop met een groep, hulle noem hulle self The Partridge Family, televisieprogram wat geskooi is op die muzikale familie The Castles. Nou die Castles gaan ons ook net nou een paar van hoor. Uh, van Amerika waar ses kinders en die ma saam sing vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die Likie Indian Lake bekendgemaak, dit is die een wat ons gaan luister net nou, en uh, twee van die acteurs in hierdie verhalen self ook in hulle eie recht uh, eh, uh, uh, bekende sangers, en dit is uh, David Cassidy en ook Shirley Jones, en uh, ja, die Patrick's family, ons hoor by hulle vandag, uit die 70s uit, en die eerste liekie op ons wakker speelhuis vandag is, I think I love you.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 Ok, ons uh, sien Hanlie is ingeskakel, uh, Hanlie van Rooij daar van uh, Kempton Park, baie dankie Hanlie, uh, Hanlie en baie welkom, uh, ek hoop jy geniet wat jy hoor. Ons gaan onmiddellik oor na nog een wille groepie en dit is die Trangs, een Britse groep vanuit die dorpie Andover, in eh, die syde van Engeland, wat in 1964 gevorm is, en etelike nummer 1 treffers voortgebring het in Britannia en in Amerika, waarvan die gewildste ene natuurlijk Wild Thing is. Uh, en uh, hulle was aanvankelijk beter bekend as de trok, Troglodytes, wat uh, eindelijk uh, grotmanne beteken, en nou die Troks is uh, uh, mensachtige monsters, wat hoofdzakelik in grotte bly, baie wreedaardig en vreed is enig iets wat in hulle pad kom, selfs klippe en somme mekaar ook. Hulle was nie baie intelligent nie en uh, was bekend as die laarstand van die samenleving. Ons luister na die trogs en die liekies wat hulle vandag vir ons bring. Ek het dat hulle vir ons twee doen, hy een wat ek nou net genoem het is Wild Thing en dan het hulle ook gedoen, Little Red Donkey. Hier kom hulle. MUZIEK Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight. Nou sê, dit was twee in een rij van The Trogs en die eerste ene was Wild Thing en dan kom hulle by A Little Red Donkey. Nou ek het hier een boodskap ontvang en dit gaan aan een um, ehm, Drini wat uh, sy, hulle sê, sy, uh, uh, soms is sy ingeskakel en sy gaan binnenkort vir 6 chemo behandelings. Nie lekker nie Drini, nie lekker nie. Maar ons glo en ons weet dat dit gaan jou help en dit gaan een beterskap vir jou aan die einde van die dag beteken. Nou, hier is een boodskap vir jou drie en dit is, hulle sê vir jou baie sterkte en dit kom van Adrie, Petro, Ebenees, Marleen en Judy. So, daar, en ek sê sommer ook namens Adrie, die radiostasie dat dit sal goed gaan met jou en dat dinge uh, van hieraf aan net uh, eh, geneesing sal wees, geneesing uh, eh, in die volle sin van die woord. Baie sterkte vir jou, uh, Trini. Ok, <clears throat> ons stap aan, ons kom nou by een ander ene, hierdie vorige ene was nou, uh, wat was hy, born to be, nee, uh, A wild thing. Nou, hier is ene wat ook wild bevat. En ons praat van Born to be Wild. Is een likkie geskryf dier Mars Bonfire en eers uitgevoer dier die orkest Steppenwolf. Die lied word gereeld in uh, gewilde sowel as teenkultuur ingeroep om eh, een uh, voorkomst van houding van een biker te noem, hierdie fietsrijers en eh, dit is onrechtverig, hulle het rarig, hulle het een harte van goud, die mense. Hulle word altyd so negatief uitgebeeld. Dit word vooral aangetoom in die film of die rolprint dan Easy Rider van 1969. Het word soms beskryf as die eerste heavy metal liekie en die tweede vers liriek sê heavy metal thunder is die eerste keer dat hierdie term in rockmusiek gebruik was. Eh... Uh, Ja, alhoewel het nie, eh, eh, eh, wel, dit was net een beskryming van die muzikale stijl. Ons luister na Steppenwolf en die liekie is Born to be Wild. Get your motor running direction. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Steppenwolf en dit is Born to be Wild en dit is nogal wild, is dit nie? Nou gaan ons luister na een groep wat ek net nou al van gepraat het uh, wat uh, uitgebeeld was in een radio dier die Partridge Family een radio uh, program of een, nee, het was een tv program, ja uh, die Likkie Indian Lake is een lied met uh, muziek en lirieke geskryf dier Tony Romeo. Die liedje is opgeneem dier die popgroep The Kelsels en hulle is uh, op hulle album 1968 Captain Sad and his Ship for Fools is dit daarin opgeneem. Die solo verkoop uiteindelik meer as 1 miljoen exemplare en is later gelicensieer vir gebruik in die advertenties vir die Dodge Charger. Nou, ek gaan my laat hulle vir ons twee doen, die kelsels, hulle gaan die eerste keer, eerst ene gaan daar ene wees, Indian Lake, en dan direct daarna met 1969, een wat net soveel opspraak gewek het, en die uh, eh, uh, eh, liekie sy naam is Heer, Hare. Yes, jy moet die video gaan kyk, as jy Hare wil sien. <laughs> Hier kom, kelsels. Kelsels. such a worldwide and controversial symbol of pizzazz, and a Broadway musical hit celebrated the whole thing. Now recreated... Gloria? Gloria! now the cow sills with hair. Gloria, how have you been? She asked him why. Why I'm a hairy guy. I'm hairy noon and nighty night night. My hair is a fright. I'm hairy high and low. me why. Cause he don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling. Give me a head with hair, long, beautiful And waxing. Give me down to there, half shoulder length longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy. Grow it, show it, long as I can grow it, my hair. I let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home for the fleas in my hair. the splendor, the wonder of life. opgedra of uh, opgevoer dier The Castles. Nou as jylle na die video gaan kyk, sê jylle sien, daar, daar is kinderkies in die orkest wat skaars kan praat en uh, hulle is van voorskools tot stokoud is die lede uh, wat die orkest opmaak. The Castles. Right, Tina Turner, uh, sy was mys laas week uh, toy, dis is uh, sy gas of sy uh, wat noem is dit eh, likkie van uh, wat hy uh, die clues vooruit gestuur het um, nou sy is uh, gebore as Anna May Bullock is op 26 november 1939 en sy is oorlede op 24 mei 2023 nou toevallig is dit vandag 24 mei, kan jylle glo? Hoeveel keer het dit nou al gebeur, laat ek toevallig, uh, soos vandag een jaar terug, wat uh, Tina Turner oorlede is. Sy was een Amerikaanse geboore Switserse sanger, of sangeres dan, bekend as The Queen of Rock and Roll, sy het prominent geword as die hoofsanger in die Ike en Tina Turner review, voordat hy eh, een uh, suksesvolle loopbaan as een solo kunstenaar begin het. Turner het haar loopbaan begin met uh, Ike Turner, sy Kings of Rhythm, en in dit was in 1957. Onder die naam Little Anne het sy haar eerste plaat Bokstop in 1958 verskyn. In 1960 het sy gedebuteer as Tina Turner met die trefferduet Engels Enkelsnit, A Fool in Love. Die duo Ike en Tina Turner, een van die meest formidabele levende geoptredes, uh, ja, daar was lewe gewees, geloof my, as jy kyk na haar latere optrede. Sy tot hier, in haar laat 70 het sy nog, man, eh, uh, aangegaan asof sy een tiener is. Nou, ons gaan na haar luister en die liekie wat Tina Turner vir ons nou gaan sing is natuurlijk die beste jene. Jap, simply the best. Hier komt Tina Turner. MUZIEK Tina Turner, wat toevallig vandag precies een jaar gelede is sy oorlede. Ok, uh, ons staan nie stil nie, ons gaan aan en ons kom nou by uh, net so, uh, wat noem is dit, een liekie wat ook so uh, beat aan hom het, uh, Fireballs. Fireballs wat soms as eh, Jimmy Gilmer en The Fireballs geklassificeer word, was Amerikaanse rock'n'roll groep, veral gewild aan die einde van die 1950s tot die vroege 1960s. Die oorspronkelike besetting het bestaan uit eh, George Tom Tomsko, hy was op die hoefgitaar, Chuck Thaap het sang gedoen, Stan Lark is op die basgitaar gewees en Eric Budd tromme, en dan was daar uh, Dan Tremmel was ook deel van die groep en hy het ritme gitaar. Ons luister na die Fireballs en die Likkie is A Bottle of Wine. Bottle of Wine, you play. Bottle of Wine, fruit of the vine, when you gonna let me get sore? was hy eh, fireballs en hulle het een probleem met a bottle of wijn. En ach eh, nee man, een bottle wijn is ons nou nie genoeg om jou so uh, let me get sober en al die type goeders nie. Nee. Ok, ons st <laughs> stap aan, ons kom by een uh, groep hier 1958 het hulle ontstaan, die Tremolo's, Engelse groep 58 in Dagenham in Essex gestig en is er steeds vanaf 2006 actief uh, weer. Hulle was een deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle is gevorm dier, uh, as a Brian Poole en te Tremolos, die spelling van tremol, Tremolos en hulle het later Tremolos geword. Nou, uh, ja, uh, hulle is beïnvloed dier uh, eh, uh, eh, Buddy Holly en the Crickets, ons gaan net nou Bob, Buddy Holly ook luister, hy is ook die selfde genre wat ons na luister vandag, en die een wat ons hiervan gaan luister van die Tremolo's Little Lady, daar van George, is jy ingeskakel steek op jou hand 1968 siliekie My Little Lady van die Tremolo's dit gaan aan Motti, ne? about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. ons, ek sê altyd, as jy uit woorde uitra, eh, raak, dan doen jy la la la la la, en dit is wat hulle hier doen. Die einde van hierdie plaat is eh, een uh, gelalala, dier die Tremolo's My Little Lady van 1968. Die Beatles, natuurlijk kan mens nie so program soos vandagsinne uh, eh, hou, en dan nie die Beatles insluit nie. En om die waarheid te sê, ek het sommer twee van hulle hier so. Nou, die Beatles is een groepie daar van Liverpool, ne, die gogheikies. Die gogheikies of is dit dan die miskryers, miskryers, die Beatles. Um, hulle was een Engelse rockgroep van 1960 in Liverpool gevorm met lere John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Ek was in standaard 2. Nee, was een bykie later, ek was in stand het vier gewees, ja. Uh, toe het al my klasmaats, het al die name geken. Hulle het geweet, wie is die vier Beatles, dan noem hulle dit net vir jou so. En uh, ja, hulle word beskuit, weid beskou as die voorste en mees invloedreike muziekgroep in die geschiedenis. Hulle doen vandag vir ons hulle groot, groot treffers, rug aan rug. En dit is die Beatles met Die eerste ene wat ons gaan luister, rock and roll music, om by hierdie genre in te pas natuurlijk, en dan die andere ene pas net so goed daarin, en dit is A Hard Day's Night. Kom ons luister die Commie Beatles. Just take me, just some of the rock and roll. kick against modern jazz unless you're tired of playing. Cause they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden don't get to hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early die gulle wat julle daar hoor, het een naam gehad, en die naam was Beatlemania. En mens krij dit nie meer in die mate nie. Ek geloof, daar is nog mense wat, uh, as die ouf by hulle voorbij loop, een stikkie van hom wil hee, een stikkie van sy arm afskeer, of uh, wat ook al. Maar, joh, Beatlemania, en uh, selfs Elvismania, was uh, <laughs> op een hoogte vlak gewees, daar die jare. Die meisies as mal gewees oor hulle. Ok, ons uh, stap aan, dit was die Beatles met Hard Day's Night en rock and roll music. Dit was, ek kan nou nog nie verstaan hoekom ons ouwers nie wil gehad het, ons moet na hulle luister nie. Hulle is ons nou mild, as jy vergelijk met sommige van vandag se kunstenaars. Maar in die kies, kom ons gaan aan, Great Balls of Fire is een gewilde liekie uit 1957 wat dier die Amerikaanse rock and roll muzikant Jerry Lee Loos op Sun Records opgeneem is en ja, uh, hy, uh, die, die, die ander Jerry Loos, hy was the nutty professor, uh, baie, baie uh, goeie komediant uh, gewees, ek het, man as haar print van Jerry Loos uit was, het ek het gaan kyk, maar dit is nie, hy hierdie nie, hierdie is Jerry Lee Loos, en uh, ja, nou, uh, die, die, die print wat hy van uh, praat, of die uh, eh, uh, eh, Likie, Great Balls of Fire, is geskryf dier Otis Blackwell en Jack Hammer. Die Jerry Lee Lewis of 1957 opname is dier die Rolling Stones, as die 96ste dier hulle die tijdskrift, ne, die 96ste grootste Likie ooit erken, en, en dit is in AABA formaat geskryf wat even dit beteken, ek weet nie. Uh, Eh, dit het 1 miljoen kopieë verkoop en is sy eerste 10 dae van vrystelling in die Verenigde State waar dit het, het eh, topverkoper uh, enkelsnitte in die Verenigde State op daardie tydstip gemaakt het. Nou, jy moet onthou, daai dae het ons uh, briefies gehad wat ons geskryf het. Ons het nie, uh, jy weet, uh, gauw hier oor die internet die ding aangesteer nie. So om binnen 10 dae uh, topverkoper te raak, uh, het nogal bemarking en uh, ja, moes goeie liekie gewees het. Ons gaan luister na Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Hier kom hy. You rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my wind What about a thrill Goodness, get wrecked You should quit balls of fire I let that love The greatest is written by the fire. Let me love you like a lover should. You're fine, so kind. shoes. Your Jerry Lewis, Great Balls of Fire, en dit was 1957. Ja, hulle daai tyd het, het hulle dit al gedoen, ne? Ok, nog uh, wat, ek dink ek kan nog twee indruk voor die van die spot is, en vandag het ons weer vir Wacky Simpson. Nou die eerste ene wat ons nou gaan luister, Bill Haley en his Comets, was Amerikaanse rock and roll groep, wat in 1947 gestig is, en voortgedier het, tot Hailey se dood in 1981. Die groep was ook bekend as Bill Hailey and the Comets en Bill Hailey's Comets. Nou, van laat 1954 tot laat 1956 eh, het die groep 9 top 20 enkelsnitte opgeneem, waarvan 1 nummer 1 was en 3 wa, was in die eh, top 10. Die enkelsnit Rock Around the Clock was die topverkoper enkelsnit en die, en, uh, eh, die geschiedenis van die genre het daar die posiesie vir etelike jare behou. Ons gaan luister na Bill Haley in the Comets en natuurlijk, hoekom nie, 1955 Rock Around the Clock, soms so van 12 uur tot 12 uur, hier gaan hy. MUZIEK One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad lekker een om op te rock en dit was Bill Haley en The Comets in 1955 al, ne? Uh, wat Rock Around the Clock gedoen het. Ok, nou net voor die funny spot gaan ons gauw gauw in slip uh, en nog een uh, Afrikaan, Suid-Afrikaanse liekie en dit was met Omega Limited. Suid-Afrikaanse groep wat meerendeels in die midden 1960s by verskye plekke in rondom Kaapstad opgetree het en vooral bekend was by die Clifton Hotel gedurende die 7 was het nie die Deleens wat ook daar opgetree het nie, ek weet nie, ek is nie seker nie, maar gedurende die 1970s en uh, eh, 1967 en 78 wen hulle ook die Battle of the Bands ek wonder, hoeveel van julle kan dit onthou toe dit nog Battle of the Bands was beïnvloed dier Psychedelia en Jimi Hendrix sy style In 1970 bereik hulle as buitenperk die Springbok Radio Treffersparade sy derde positie met hulle vertolking van die een wat ons nou gaan luister. En dit is natuurlijk a musical en nogals een geskryf dier Tchaikovsky. Maar hierdie verwerking, ek dink Tchaikovsky draai in sy graf. Tchaikovsky 1, Omega Limited. Thank you. soos ek sê, Tchaikovsky draai in sy graf daar, maar een ou wat baie pret het, gedurende daar is die lead guitarist, jo, hy leef homself uit in die vertolking van sy aandeel uh, in uh, Tchaikovsky 1. Oké, okay, ek het gesê, ons gaan halfpad, halfpad is a eh, funny spot en vandag het ons weer vir Wicked Simpson. Hy is uh, Darren, Darren, hy word, eh, Wacket is sy bijnaam, uh, eh, gebore 19 april 1977, radioomroeper, wat sê dit augustus 2010, FM 94.7, sy radioprogram Breakfast Express aanbied. Die uh, eh, vertooning is uh, voorheen dier uh, Jeremy Manfield, ook een komediaan, uh, aangebied onder die naam van Rude Awakening, 1977. In januari 2018 het Simpson die 94.7 eh, verlaat om die 94.5 KFM ontbijtskou aan te bied. Uh, Simpson is een prank geleef waar mense bel en uh, eh, gekskeer met die titel Wackage Window to, uh, on the World is uh, steeds op in plek op 94.7 Highveld Stereo in Johannesburg en KFM Breakfast in Kaapstad. Sy pranks is dageliks beskikbaar vir podcast dier ander radiostaties en dis wat ek doen, nou, eh, hier sit ek met hom en uh, ons praat vandag of ons luister vandag na Wackett Simpson waar hy uh, praat oor die onbetrouwbare bouwers. Kom ons hoor waar oor gaan dit. MUZIEK So I'm sitting, yesterday afternoon, just idly chilling out there. Yes. The, the, the time is uh, roughly 2 p.m. Email comes <laughs> bursting through. It's bursting a, through, yeah. Eh? And it's wicked, wicked, wicked. You have to phone my husband right now. We're building a house. He's had endless problems with the builder. You know what builders are like? They come yeah. and they quote, "I need a wall." Okay, yeah. it's going to take four days. But what they don't tell you that it's not necessarily four consecutive days. Ah. Hmm. You know, not all builders are like that, but no. some of them are because they do like five jobs at once. They come work in the morning and then yes. they go somewhere else in the afternoon. Mm. So he says, We're building a house and he's had endless problems with the builder. Uh, he went to the site now. Uh, they're building a wall and it is skew. Oh dear. It is skew and he is furious. The builder was not on site when he went there uh, around lunchtime, but they were there this morning. He has just been screaming on the phone at me. Please, please, please call him right now. You are guaranteed a great reaction. And as uh, the, the, payoff line always, this is one for your next CD. Uh, the builder's name is Stephen. He's left a voice message on Stephen's phone because Stephen is not answering and he is waiting for him to call him back. Call him now, Wacky. Here is his number. Craig uh, Mr. Marshall. Yes. Hi, it's uh, Stephen, yeah? Your boulder? Yes. Your, are boulder? Dude. Yes, hi. Seriously, where the f- oh. have you been? uh, <laughs> I've just been to now, and there's nobody there. I've I've been building all all morning, Mr. Marshall. No, you haven't. Don't, don't, don't. Hang on. Just one. I was building. I was on lunch, Mr. Marshall. And I was. Oh, don't talk. Oh, I was building. Don't talk. I was. Uh, Stephen, tell me something. Um, you, you, the wall, the outside wall that you've built. It's nice. Um, it looks nice, eh? I was working on it all morning. <laughs> No, hang on. it's skew. Ooh. It's fucking skew. It's, it's fine, Mr. Marshall. I was doing it this morning. Why do you? Why? Are mm. you pissed? Did <laughs> I just pay you people thousands of rand so you can sit on the fucking job and get fucking pissed and waste my time while I'm trying to get a wall booked? Just calm down. will do. I'll show you calm. Are you at the house? This is, Wait, at the house. How swear wait at that house. Mrs. Marshall, why are you so angry at me? We had a couple drinks for my birthday day. And this was. I don't give a f- about you, Bethany. You know what? I try to help you out. Wait at that place. I swear to you, wait there. If you're not there when I get there, I'll f- find you and I will hunt you down. Don't try me. Happy. Stephen, I swear to you, don't open your mouth again. Happy. Open your mouth once more and see what happens. I dare you. Open it. Happy birthday oh. to <laughs> me. Don't phone me again. I'm on my way. You drunken. Oh. Oh. Wow. <laughs> Hello. Hello? Hello? Um, cheers. is Mom 32 today. Listen to me. You know what you're on. Hey, no, Oi! It's my birthday! Hold on. Hi. You know what? It's your birthday. I'm on my Hello. way there. Yeah, you and me, we friends. I'm gonna come. I've got something for you. You're gonna bring me a cake. yeah, I've got a cake. For, I'm on my way. See. I Don't phone again. I'll see you now. You no, no. Shh, don't phone. You uh, bring. Eh, Baby, I'll be on my way. Because I have put a lot of money into this property. Money. I've had from the money, start. Money, money. You know, yeah, yeah. Cheers. God help me. Just wait there for me. Oh dear. Stephen. Sure. Hello the mother from cinema. <laughs> He's lost it. He's gone, man. Craig, uh, uh, is, oh, is, this is getting tired now. Is there Mr. Wall there? Huh? Is there Mr. Wall? Geez, help This is. There, I'm not is Mr. There, Wall. Is, is <laughs> there Mrs. Wall there? no, there's no walls, you, yes, freak. Yes, how's a ref standing? uh, that's. real know, fucking sack of <laughs> Oh, oh. money is costs? Uh, that's funny. I'll, I'll, deal with this myself, my friend. Mr. Marshall, uh, Mr. Marshall. I swear your union. Mr. Marshall. Yeah, yes, it's Mr. Marshall. Mr. Marshall. Mr. Marshall. Yes, it's Mr. Marshall. Yes, Mr. Keep, keep saying that. Mr. You drunken. Mr. Marshall. <laughs> Listen, hold on. <laughs> it's Wicked uh, uh-huh. Simpson. It's Wicked Simpson here, my friend. I'm gonna stick your head in the toilet. well, well. You know, yes. I was drunk. I was drunk myself after that call. I actually felt yeah. drunk because you heard four minutes. That call lasted twelve minutes. No. Wow! It lasted twelve minutes. And how is he now? Ah, uh, he's fine. You guys need to get together. He can buy you a drink. But you know, there's still he still has the problem. His wall is skewed. Oh no! <laughs> <laughs> Yeah, as jy met sulke werkers sit, hè? Huh? en uh, eh, deesda is het nie te ongewoon nie, uh, jy kry hulle maar, um, maar uh, ja, ek neem jou nie kwalik as jy uh, dit verloor nie, hoe sal mens nou sê. Ok, die program gaan aan, ons begin die tweede helfte, en die ou wat vir ons gaan sing is Brian Heiland, Hy is geboor op 12 november 1943, Amerikaanse popsanger en instrumentalist, wat gedurende die vroege 1960s besonder suksesvol was. Hy het uh, eh, nummer 1 treffer op die Billboard Hot 100 gehad en met It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini in 1960. Ander treffers sluit in Sealed with a Kiss, A Gypsy Woman, uh, wat elk nummer 3 bereik het, Highland het voortgegaan met sy opnames in die 1970s. All Music Journal, uh, eh, Jason Akinney, het gesê, Highland sy hoinkie liefde pop het uh, feitlik eh, die klank van uh, en sensibiliteit van uh, bubblegum gedefinieer tydens die bubblegum is natuurlijk een genre, tydens die Beatles era. Alhoewel hy sy status as eh, tieneridool vervaag het, het hy voortgegaan om verskye landinvloed uh, albums vry te stel en later sy uh, uh, loopbaan by komende kaarttreffers uh, bygevoeg. Ons gaan luister na uh, uh, uh, uh, Brian Hyland en die ene wat hy gaan sing is natuurlijk hy en wat hy groot sukses mee gehad het Itsy bitsy tinny winny yellow polka dot bikini. Hier kom hy. She was afraid to come out of the locker She was as nervous as she could be She was afraid to come out of the locker She was afraid that somebody three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four. Stick around, we'll tell you more. she was afraid to come out in the open. Throw a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time. more. Stick around, we will tell you more. Now she's afraid to come out of the water. And I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water. And the poor little girl's turning blue. Two, three, four. Tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini she wore for the first time today. And itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket. Itsy bitsy teeny weeny, sy kruip van die lokker af. En uh, ja, ek sien Louisa Heinzmeier, Kronstad, jy is ook ingeskakel, dankie daarvoor. En uh, ek glo jy geniet die muziek, uh, eh, soos altyd. Ok, ons kom by uh, paarkie en hulle het, uh, wel hulle een liekie is How Do You Do, eh, uh, is dit die een wat ons vandag gaan speel, ek wonder, nee, uh, dit is nie, ja, dit is hy, dit is hy, How Do You Do, wat in 1971 vrygestel is, was een internationale treffer solo vir die Nederlandse deel, Mouth and McNeil, ek sê altyd Beauty and the Beast, as ek van hulle praat, hy is so groot, grove ou, en sy so fijn petite klein damiekie. Dit was een nummer 1 uh, eh, eh, treffer in Nederland, België, Denemarken, Switserland en in Nieuw-Zeeland. Dit het 19 weke spandeer op die Billboard Hot 100 een eh, jaar later. Nathan McNeil, hulle doen vir ons daai ene en uh, hulle sê, how do you do?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 I thought why na na na na just me. give me more, and you will think, na na na na. Hey, that's what I'm living for. lekker een dag met Melvin McNeil en dit is How Do You Do 1971 72 daar en daar omgeving ok, nou kom ons by een of eh, nee, ek gaan laat hulle twee doen vandag uh, ek sê nie ek hou van hulle nie en ek sê ook nie ek hou nie van hulle nie maar uh, hulle is een bykie rof vir my um, hulle en, en net nou gaan ons ook by ene kom van uh, Guns N' Roses wat ek ook dink is een bykie bykie aan die willekant vir my smaak. Maar ek weet as mense wat van hulle hou, en ons moet keiter vir alle smake. Nou hierdie groep wat ek nou van praat, is, <coughs> excuse toch, um, wat is die groep, so naam nou weer, Twisted Sisters, of is het? Ja, hulle is Twisted Sister, en hulle, ehm, um, twee liekies wat ek vir, van hulle gaan speel. Die eerste ene is I Wanna Rock, of nee, die, dit is die tweede ene. Die eerste ene is We Not Gonna Take It. Nou, We Not Gonna Take It het ek gesien, dit was een advertentie vir iets op TV gewees, en dit is waar ek om die eerste keer gehoor het, en toe gaan soek ek om op en ja, hy is aanvaarbaar, en ek kan, ek, I, I can stomach it, soos hulle in Engels sê, en maar die ander ene, I Wanna Rock, is die eerste wat ek om nou vir oogend geluister het, en uh, ek weet nie of hy te rof is of nie, sê my of jylle daarvan hou of nie, uh, laat ek weet, uh, moet ek het in toekomstige uh, programme include, of uh, is dit vir jylle ook een no-no? Ons luister na die eerste, uh, wel na die twee, wat ons uh, gaan speel van Twisted Sister, nou al hulle uh, liekies, word ingelei dier een uh, storiekie en uh, ja um, die uh, uh, hulle was Amerikaanse heavy metal band van Ho Ho Kiss in, in New, New Jersey en uh, hulle is later gevestig in Long Island, New York hulle bekendste liekies is onder meer die twee wat ons nou gaan speel die uh, tweede ene is we not, uh, we not gonna take it, oh nee, dit is die eerste ene, we not gonna take it, and I wanna rock, die orkest behal hoofdsukses met hulle derde album Stay Hungry van 1984 en sy enkelsnit We Not Gonna Take It wat hulle in, uh, eh, enigste top 40 treffer op die Billboard Hot 100 was. Kom ons luister na die groep en onthou om by te net te sê of indikasie te gee uh, moet ek hulle weer in die toekomst op my program sit, of is hulle bykie uh, in, in julle sin ook een bykie stirof? Kom ons luister, hier kom. Toestense, en soos ek sê, hulle inleiding is altyd een klein storykie, vir sekere minuut lang, en dan begin die plaat. I guess I'm nothing else and there ain't nothing All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are a disgusting slob. Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. Oh. was that? For that little outburst, each and every one of you will spend three hours in detention today, immediately after school, in the basement. What do you think you're doing? Twisted sister! What kind of a man desecrates a defenseless textbook? I've got a good mind to slap your fat face! You are destroying your life with that, that, that garbage. All right, Mr. Sister, I want you to tell me. No, better yet, stand up and tell the class. What do you want to do with your life? I want to ride. mense, mense, <laughs> dit was Twisted Sister met twee van hulle likkies, We're Not Gonna Take It and I Wanna Rock. En uh, ja, uh, laat weet my toch wat julle daarvan dink, ek weet nie, dit, dit, uh, vir my is dit bykie rof, ek weet nie, uh, miskien is ek net uh, oudtijds, maar uh, ja, uh, maar ek weet, daar is mense wat dit like, so uh, uh, as uh, jylle my sê, jylle hou daarvan, dan sal ek het weer in die toekomst inse. Kom ons, terwijl ons daar nou bezig is om dit te doen, hey, ek sê eers, hallo Joy, Joy Swerty daarvan uh, uh, surprise, daar in die VSA, Verenigde Staten van Amerika, door in die dorpie is Surprise in Phoenixse wereld en uh, baie welkom by die program van bedag en uh, ja, jy is ook een gereelde luisteraar en ek het gewonder waar is jy toe ek die funny spot opgehaad het maar jy kry daarom die pot gooi van hierdie program so jy kan weer gaan luister uh, eh, dank jy jy ingeskakel is uh, nou terwijl ons nou bezig is met hierdie uh, sal ek of sal ek nie kom ons luister na die ander een wat my bykie pla en vir my ook bykie te wild klink. En dit is ene wat gedoen is dier Guns N' Roses, Amerikaanse harde rock groep, wat in Los Angeles, California, wat in eh, maart 1985 nee, 85, uh, eh, gestig is, toe die plaaslike groepie uh, Hollywood Rose en LA Guns saamgesmeld het. Nou, toe hulle in 1986 by Geffen Records onderteken het, het die groepse klassieke reeks bestaan uit uh, sanger Axel Rose, hoofdgitaarspeler, slash ritmekitaarspeler Izzy Stradlin, is uh, basgitaarspeler gewees, Duff McKagan en tromspeler Steve Adler. Nou, die huidige reeks bestaan uit Rose, slash McKagan, Rose, en kitaarspeler Richard Fortes, tromspeler Frank Ferrer en klaverboordspelers, uh, eh, twee van hulle, Dizzy Reed en Melissa Rees. Ons gaan nou luister wat kan in Guns N' Roses vir ons bied en uh, of ons hulle weer in die toekomst moet gebruik. Kom ons hoor, hoe klink hulle, uh, soos ek sê vir my persoonlik, is hulle a biekie rof, maar uh, daar is dalk van julle wat hulle kan fathom. Uh, ek soek nou net waar is hulle vir een of ander rede het hulle plaat nou net skielik toe kom noem van die speelhuis af verdwijn. Ja, nee, daar is hy. Kom ons luister. Hier kom hy. Guns N' Roses en die liedje wat hulle doen is Welcome to the Jungle. Yeah. wacht nie vir julle antwoord op daar die ene nie, uh, uh, ek het sommer self besluit, uh, nee, hy is nie. Uh, de ander twee is ek nog bereid om uh, uh, julle mening te aanvaar, uh, uh, kan insien dat uh, daar partij mense is wat van hulle kan hou, uh, Twisted Sister, I Wanna Rock, en uh, We Not Gonna Take It, maar uh, hierdie Welcome to the Jungle van uh, Guns N' Roses is ek bevrees mense uh, ek sal hom weer op my program sit so oor 14 jaar ok, hier kom ek nou by kom ons vat een Afrikaanse aha, jy het nie geweer die Afrikaners kan ook daar die genre liekies sing nie. Die ouse naam is André en dis al wat ek van hom weet en ons gaan luister na André en natuurlijk die liekie wat julle allemaal ken en uh, dit, ek, ek dink dit was die eerste Suid-Afrikaanse rock and roll of uh, in die lijn van rock and roll. Ek praat van André en hy sing Ek is verlief op jou. MUZIEK jou, Dit kan ik zeggen zonder woorden. Alles kan ik jou beloven, want ik is zo verliefd, zo ontzettend verliefd. Kom samen met mij, met mij alleen en voor altijd. Ik is verliefd op jou. Dit is voor mij zo verrassend, dat ik jou zo bemen, zo ontzettend bemen. Ik is zo blij, jij is nabij, kom samen met mij. hy, André, en dit is Ek is verlief op jou, en dit is ook al baie, baie ou ene, uh, ek kan om het hou van my laarskoel daar af, oh. en uh, ja, ons kom by eh, Chesney, nee, kom ons los eerst vir Chesney Hawks, kom ons gaan na uh, Joan Jett, hoekom nie, en die liekie I love rock and roll en dit is een liekie dier Ellen Hawks, Merrill geskryf in 1975 vir die eerste keer dier die Arrows opgeneem. Dit is uh, eh, vooral bekend in die 1982 weergawe van Joan Jett in the Black Hearts, wat vrygesel is as die eerste solo van haar album met diezelfde naam. Die weergawe van Jett het haar uh, treffer met die uh, beste prestatie en bereik nummer 1 op die Billboard Hot 100 en word nummer 3 liekie vir 1982 algeheel. Die enkel snit is uh, platinum gesertificeer dier Recording Industries Association of America wat 2 miljoen eenhede na winkels versend het. Uh, Jetse weergawe is in 2016 in a Grammy Hall of Fame opgeneem. Ek uh, sit nou vir julle op uh, Joan Jett and the Black Arts en die liekie is I love rock and roll. by the record machine. I knew he must have been about 17. He was strong. nobody's here cause it's all the same Somebody take you home where we can be alone next we were moving on, It was with me, yeah me Next we were moving on, It was with me, yeah and roll sê Joan Jett en The Black Hearts. Nou ja, <clears throat> ek weet nie, uh, die van julle wat uh, gereeld luister, het uh, beslis achtergekom <laughs> dat daar een groot verskuiving was aan vandagse genre uh, met die plaat. Ek dink in die, al die tyd, ek het in 2016 beginne uitsaai van net radio en uh, ek was by een paar staties gewees, excuse toch, en uh, ek dink hierdie is die rofste wat ek nog ooit gegaan het. Hier is muziek wat ek self nie dink is, uh, jy weet, uh, uh, uh, uh, sonder een ouderdomsbeperking nie. Ek sou ouderdomsbeperking op partij van hierdie gesit het. Maar uh, ja, dit is uh, partij keer nodig om een uh, uh, lekker, lekker uh, gees te skep en uh, ek dink uh, vir een party sou dit nou ideaal uh, die program gewees het. Maar kom ons uh, stap aan en ons uh, hou nie daar op nie. Ons gaan nog so paar uh, speel. Die uh, volgende een op die draaitafel, The One and Only, is geskryf dier Nick Kershaw en opgeneem dier die Britse sanger Chesney Hawks. Die liekie is een treffer in die country treffers parades en het in maart 1970 en april van 1991 vijf weke uh, op nummer 1 van die UK uh, Singles Charts deurgebring. Ons luister na Chesney Hawks, I Am of You Are, wat is het? Is, uh, is een van die twee? Uh, the One and Only, hier kom hy. MUZIEK okay, so dit was al die tyd, I am the one and only, nobody else, you can't take that away from me, ook, dit was Chesney Hawks, wat het gesing het, en ons stap onmiddellik aan, want uh, ek meen, is uh, amper tyd om goodbye te sê, so ek wil nog so drie inkry, na my om 6 uur, ek weet nie, hy was uh, eh, laatst ook gehoor het, was hy uitlandig, en ek praat van Rudolf, Rudolf Goosen, die stasiebaas, wat uh, om 'n 6 uur uh, program op spoed het. Nou ek dink hy het vooraf opgeneemde program wat uh, hy gaan uitsaai, maar net al die inbellers uh, wat hy gewoonlik kry, sal een bykie moet terugsit vanavond. Uh, eh, as ek reg is. Ek, dit, miskien is hy terug in die land, ek weet nie. Laast ook gehoor het. Ok, uh, ja, en hy begin 6 uur. Yellow River! Yellow River! is een liekie, een gewilde liekie, opgeneem dier die Britse groep Christie, geskryf dier die groepse leier Jeff Christie, en dit is aangebied dier The Tremolos, hoewel dit is aan hulle aangebied, wat hulle opgeneem het in vroeg in 1970, as een solo vrygestel het, en die sukses van hulle destijdse solo, Call Me Number One, dit is op uh, eh, 23 april 1970 vrygestel en het een internationale treffer geword en in juni 1970, een week, op die UK Singles Charts bereik. Die VS, Verenigde Staten, sy nommer, het dit uh, nommer 23 op die Billboard Hot 100 uh, eh, bereik. En die Christie sing nou vir ons die Likie. MUZIEK Christie, Yellow River, da, die tyd is minnig om probeer om nog vannacht twee in te druk en hierdie twee volgende ouwens het nie uh, bekendstelling nodig nie, so ek gaan somme dadelijk inval met 40 Days van Cliff Richard in 1961. Hier kom hy. I'm gonna give you, gonna give you 40 days to get back. I'm gonna call up the gypsy woman on my telephone. I'm gonna tell the world what voodoo. That'll be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. I'm gonna tell the world what voodoo. That will be the very thing that I do do. I'm gonna see that you will be back home in 40 days yeah 40 days 40 days 40 days i am going to see that you will be back home in 40 days 40 days i am going to tell the world what voodoo that will be the very thing that i do do i am going to see that you will be back home 40 days. Well, I was talking to the judge in private early this morning when the sheriff came along and he took me without any warning. He said, I'm setting the charge up again, yeah. That'll be the very thing that'll hang you. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I'm gonna see that she'll be back home lady. I wanna tell the world worldwide voodoo that'll be the very thing that I do do. I'm gonna see that you'll be back home 40 days. Well, I was talking to the judge about it early this morning. The sheriff came along and he took me without any warning. He said, I'm setting this charge up again, you need, but that'll be the very thing that'll hang you. Come on, I see this. you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. 40 days. 40 days. I wanna see this. you'll be back home. Ja, Cliff Richard met 40 Days, 1961, ne, was een baie belangrike liekie vir ons gewees daar, in ons uh, army daar, uh, as daar net 40 daar oor is. Dis groot parties gewees daar. Ons luister nou Elvis Presley, 1956, Blue Suede Shoes. Misschien kan ek nog een daarna indruk. Kom ons luister. Blue Suede Shoes, Elvis Presley, 1956. One for one for the money, for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoe. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything to be home with my blues. Yeah. my house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything you wanna do, but uh, uh, honey, lay on my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off my blue suede shoes. Allee, dis hier waar ek vir julle sê, baie dankie julle julle ingeskakel was, en ek sê julle met een lekker lekker naweekie, sondag, middag, gaan ek julle weer terugbring in realiteit in, met my program daar, sondag uitspan, en uh, eh, sondag ochend is die bybels, uh, eh, ach is die preek, sondag middag die bybelstudie, uh, ek sê vir julle, een goeie nacht en een lekker naweek wat voorlee, en ek speel uit met Pat Boone, en die enigste wille enietjie, of ek <laughs> praat nou van Willem muziek, nee. Uh, die enigste ene wat ek uh, kon kies van hom om by hierdie genre in te pas, is natuurlijk hy een van die muis, die muis wat die vannigste muis in die hele Mexico was. Kom ons luister na Pat Boone, ek speel uit met Speedy Gonzales.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 Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.